Allaha molim da vam podari bereket i radost i toplotu imana. Ono što sa vama želim danas da podijelim, je vezano za cijeli umet. Ono što nas rastara ono što nas razdvaja i rastura. Ali ćemo se obratiti na jedan poseban način. Kako? Bez proglašavanja nekoga imenom. Ukazivanja na nekog. Govorit ću vama i sebi. Krećemo od sebe. Allah poslanik ali salatu wasalam nije odgajao nikog tamo iza brda. Nego je odgajao one koji su bili tu. Je tako? Danas, muslimani, Allah samo zna. Da li je iko od nas, braćo moja, više miran? Da li je iko od naših jezika više miran? Pa i ruku ako hoćete. I na rođenu cele Rasulullah sallallahu alejhi ve pitali su neki ljudi Allahu posle sallallahu alejhi ve sellem: "Ajel muslimin khair?" U kojem muslimanu ima dobra najviše? Kaže Rasul Ali Sallatu Vesalam, men selime muslimine, men selime muslimine, muslimune, milisanih i vojedi. U onom, to je najbolji onaj, od čijeg jezika i ruku su mirni drugi muslimani. Ovdje nije i nema mog tvog imena. Da si ti najbolji, tako? Nego je najbolji onaj ko se okiti ovim osobinama. Može li iko od nas ovdje ustati i reći ja ne ogovaram? Može li ovdje iko od nas ustati i reći ne vjerujem ja federalnoj televiziji, ne vjerujem ja dnevnom avazu, internetu, Facebooku, može li iko? Odakle crpimo informacije? Zato nam stanje i jest, braćo moja, ovako. Uzvišeni te bareke otala. tala objavio nam pismo. Vama erselnake ila rahmeta lila nemin. A tebe nismo poslali osim kao milo svjetovima. Pismo da ga čitamo svaki dan. Da razgovaramo sa gospodarom nebesa i zemlje. Vladarom dana sudnjega. Onoga koji rješava krize kad hoće. Ona koji, onoga. I sa onim koji kad hoće nekog da uputi ne može niko ništa. Kad hoće da te zaštiti ne može ti niko ništa. Međutim, kad smo počeli da čitamo pogrešna pisma, kada su naša srca i tijela, i naša prela i tijela postala šta? Mjesta ogovaranja, gibeta, spominjanja, raspravljanja o meselama, oko koji ulema pada u nečest kad se spomenu, onda nam stanje se vraća na nas. Zato i jest ovako. U čitavom umetu, Resulani Svetov Salam kaže da će doći ovo vrijeme, kad se ni najučeniji neće moći naći. Ako nije danas, kad je? Od Sirije pa nadalje, braću moja. Pogledajte šta se dešava. Gledajte šta urode naši jezici. Pogledajte šta naprave naši umovi. Normalno je da prvi fitnu prepozna ko? Alim. Kad na vrijeme Alim govori, nemoj to, nemoj tako, ti je zadnji prepoznaš. Ti je zadnji prepoznaš, ali onda bude kasno. Pa uzvišeni te bareke od tala, braćo moja u jednom ajetu sure Al-Imran ili jednom od ajeta navodi prefinjene osobine oni koji ako to budu imali kod sebe ulaze u džennet. Sad treba da načunite uši, braćo moja. Je tako? Tako je radija sabe Allaho poslanika. Sada otvorite dobro uši. Kaže uzvišeni. Osariju ila magfirati min rabbikum džennetin arduha sebavatu al ardu. Uvidak il mutakin. Počinjemo aje. I na, znači, osariju. Nigdje nećete naći očim za, kad treba za dženet da se radi. Da Allah poziva kako. Požurite, krenite. I nastojte da zaslužite oprost. Zašto prvo oprost pa onda dženet? Pa bez oprosta ne možeš ući u dženet. Oprost i dženet prostran koliko nebesa i zemlja. Za koga je pripremljen? U idet li Za one koji se Allaha boje. Za one koji se Allaha boje. Za njih je, braćo moja, džennet pripremljen. Ko je? Sad ćete čut. Alladine fi sarra i badarra vel kazimine lgajze vel afinanin nas. Wallahu hebul المحسنين Allahu akfer. kaže uzvišeni za one koji i kad imaju i kad nemaju daju I kad su u oskudici, i kad imaju, opet daju. Jer mu je svejedno koliko ima, on hoće da dadne. Kome daje? Zna kome daje, daje Allahu. Allahu daje, onaj ko je siguran, braćo moja, u nadoknadu, Tajne ne škrtari u davanju. A Allah obećava da će dati veliku nagradu. Samo je ovakva matematika u šarijatu. Za jedan dinar, sedamsto. Za jedan dinar 700 i još više. Ko obećava? Allah, on je kupac. Da li mu vjerujemo? Onaj koji je ubijeđen, on će dat. I kad ima i kad nema. Dalje uzvišeni opisuje sljedeću osobinu oni koji su uđetlil mutahin. Koji se Allah boje. Kaže oni koji sržbu savlađuju i ljudima praštaju. Subhanallah. Lafina ni nas. Obratite pažnju. Vi koji poznajete arapski jezik. Prevešu vam. Zašto Allah ovdje kaže? Lafina ni nas. Ljude. Nije rekao muslimanima. Nije rekao mu'minima. Nije rekao mošinima. Kada Allah spomene ljude u Kur'anu. Misli na šta? Na sve ljude koje je stvorio. Na Obamu, na Titu, na tebe, na mene, na Faraona, na Musa, Na sve ljude. One koji ljudima praštaju, braćo moja. Za njih je džennet pripremljen. Danas muslimani neće da praštaju jedan drugom. Allahom se kunem, ovo sam doživio na svojim leđima. Neće da oprosti muslimanu. Allah kaže koji ljudima praštaju. Odakle si dobio takve osobine? Odakle ti osobina da ne praštaš muslimanu? Gdje si je našo? Donesi mi dokaz. Izuzev ako traži pravda da ti se vrati glava za glavu, oko za oko, zub za zub, ali to među nama nema, alhamdulillah. Samo je rekla, kazala, prepucavanje priča i mi onda zakuhamo. I zavre, neću mu, kaže, halalit nikad. Odakle ti ova osobina? Da li bi volio da se tebi oprosti? Bi! Uzvišeni kaže, oni koji ljudima praštaju, da su to ti koji kad imaju tu osobinu kod sebe da su šta? Da im je to jedna od viza za ulazak u džennet. Postavljam ti pitanje, zašto nećeš da oprostiš? Voliš li da tebi Allah oprosti? Ima li ko ovdje da je bezgrešan? Voliš li Ar-Rahman, Ar-Rahim, milostivi, samilosni? Milostivi, samilosni? A poslao je poslanika kao milost. Odakle ti takvo pravo? Odakle ti tolika mržnja prema bratu muslimanu? Neću i tačka. La havla vala kuvete illa vila. Zatim dalje uzvišeni kaže. Wallahu hebul muhsinin. A Allah voli one koji dobra djela čine. Kada govorimo o imanu, on se dijeli na troje osnovni vađib i ovaj najveći gdje su muhsini. Osnovni je da čovjek ima namaz i nema širka. Vađib da nema veliki grijeha, ispunio si taj. Uslove za taj iman. I ovaj muhsin. To su oni koji hoće još. Koji hoće najviše. Zato i Allah ovdje spominje. Wallahu hibbul muhsinin. Nije rekao muslimin, nije rekao mu'minin nego muhsinin. Hoćeš li da te Allah voli, a nećeš da oprostiš muslimanu? A da ti je da te Allah voli, evo Allah ti nudi svoju ljubav. Allah ti nudi svoju ljubav, ti je nećeš. Pa ja ti draže da te Allah voli, nego da te sam svijet napadne. Draže, ja šta je? Kako ti neće biti drago? Koga Allah zavoli, braćo moja? Blago njemu. Koga Allah zavoli, ne može mu niko ništa. Kako ćeš znat da te Allah voli? Zaviri u Kur'an. Evo ti primjer. Allah kaže da vole oni. Voli one koji su šta? Koji se boje njega. I kad imaju, kad nemaju, daju. Koji ljudima praštaju. Sržbu savlađuju, vidi. Ako imaš ovo kod sebe, na tragu si dobrom i na pravom putu koračaš ka ljubavi svome gospodaru te barake od dana. Jer ovo je samo jedan put, dva nema. U Kur'anu nigdje ne možete naći. Dva puta, samo jedan. Zašto? Jednostavno zato što jedan jedini put na jednom jedinom ispravnom putu vodi njemu jednom jedinom Bogu, on se zove Allah. Zato je jedan. Nema dva. Zatim dalje uzvišeni kaže. Opisuje. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allahu ekber. Kaže uzvišeni. Za one koji kada grijeh urade, tako? Prema drugima. Ili kad se prema sebi ogriješi, šta urade? Sjete se Allah. A? Kada urade drugima nešto, ili sebi, koga se sjete svojih strasti, neću, nek crkne. Šta me briga, nek sam mu to uradio. A hoćeš da uđeš u džennet? A hoćeš da te Allah voli? Allah kaže koji šta? Koji kaže kada urade grijeh ili prema drugom, odmah se Allah sjeti. A čim se Allah sjeti? Ako je taj opro, ako je to osjećanje na Allaha iskreno, kaže uzvišeni dalje, i zamoli Allaha za oprost. Jer nije dovoljno samo da se sjetiš Allaha. Uradiš gre i kažeš, sjetio sam se Allaha, ali ne, ne, ne, ne, šart. Ispravno sjećanje na Allaha jeste da odmah tražiš oprost. Zašto? Kako te nije stid i sramota da griješiš u pogledu na onoga koji sve može, koji te stvorio, kome ne može niko ništa. Kako te nije sramota? Pogledajte koliko ljudi danas prihvata islam. Pogledajte koliko ljudi je zagrlilo ovu vjeru. Kršćana znam i lično. Sjedio sam sa jednim francuzom koji je primio islam. Bio je mušrik. Kaže, prsa mi nisu bila mirna dok nisam prihvatio se ove vjere. Gledajte nas. Takvi više ne daju, braćo moja. I pokazuje se da su čvršći od nas. Je tako? I odmah se kite ovim osobinama. Gledaju šta njihov gospodar traži od njih. Kaže uzvišeni dalje. A ko će oprostiti grijeh ako ne Allah? Pop? Hođa? Jasin? 100 eura? 1000 eura? Teohid? Tehvid? 40, 50, 60 dana, 300 dana, 800 godina. Šta će? Kaže uzvišeni. A ko će oprostiti grijeh ako ne? Allah! Mrtav ne može tražiti. Allah, moj, oprosti mi. Mrtav se ne može sjetiti. Sjetio sam se grija, evo me sad iz kabura. Ne može. Ne može za tebe ti dok si živ. Dok si živ, brate moj. Sad ga molim da ti oprosti. Zašto? Zato što sa opraštanjem grijeha povećava ti se uputa. I bit ćeš lakši lakše ćeš hodat. I vi ćete vidjeti da oni ljudi koji vole da opraštaju, da nemaju problema sa ovim. Zašto? Zato što se na taj način približavaju Allahu. I vole da i Allah voli. Hoće da i Allah voli. Da praštaju, srbu savlađuju, daju i kad imaju i kad nemaju. Pomažu, rade. I kako znate da su iskreni? Zato što su istrajni. Nisu površni. Kaže Allah te bareke utala nakon ovoga i kaže i one koji svjesno u grijehu ne istraju. Jel tako? Da vas sad ne bi ovo prevarilo, mi ćemo grešiti, nema nikakve sumnje. Ali ovdje se radi o moljenju, traženju za oprost. Čovjek može kod sebe imati grije, ne može ga se kutarcat. Jel tako? Moli Allah da ti oprosti. Možda ti ga i oprosti. Gledao sam jednog šeha, kome su postavili pitanje za jednu osobu, jednog brata. Kaže, šej, znamo ga, imao je kod sebe taj, taj grije. Veliki. Bio je problematičan. Ali vakta nije ispuštao, klanio je. I kaže, šej, nije nam jasno šta je. Kaže, uzeo je abdest, izgovorio šehadet i preselio. Allahu akvar. Allaha molim za ovakav kraj. Nakon abdesta šehadet i preselio. Šta je? Šejh je zaplakao i teško da je mogu odgovoriti prekrime predavanje. Kaže, to je zato Što kaže, iz, imao je nekakvo dijelo u kome je bio istrajan, a ono je bilo između njega i, i Allaha niko nije znao. Bojrum. Bojrum, braćo moja. Šta hoćete da vas huškam na muslimane? Pozivam vas onome čemu vas vaš gospodar poziva. Opraštajte ljudima. Prelazite. Neće on s tobom, pa ne mora oprostiti. I dovi za njega. Neće ikad, ne mora nikad oprosti ti i dovi za njega. Ili si tvrdi ti koji on? Ili je i kod tebe srce kameno? A kažeš da si od sunneta? Kažeš da si od ovog menheđa? Jel od ovog menheđa odlika oni da ne opraštaju? A? Nije. Nije naš poslanik Islama tome nas ne uči. Nego plaće za nama. Jedne prilike zaplakva Allaho poslanika ali i selatu vas selam. Pa su sahabi pitali, ja Resulullah, zašto plaćeš? Što plaćeš Allaho poslaniće? Odmah ide pitanje u njega suze, kad sjetio sam se svojih drugova. A sahabi su skomešaš, Allaho poslaniće, mi smo tvoji sahabi. S tobom ne vi. Vi ste moji sahabi. Ali kaže, oni koji će doći, koji će me slijediti, i voljeti me, a nisu me vidjeli ovdje na dnjavku nikad. Jel da što bi voljeli da znate jeste li vi ti? Ima šart. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti. I grijehe vam oprostiti, pogledajte. Odma grijesi, odma opraštanje. Čitav Kur'an poziva sve čovječanstvo na opraštanje od grijeha. Kako može musliman da nema onda ovu osobinu kod sebe? Je li ovo moguće? Ja ovo ne mogu da shvatim. Ja ovo ne mogu da razumijem. Poslanik Islama drži hutbu i kaže Savimera, sad će, kaže na vrata ovog mešćida, ući čovjek koga voli Allah i njegov poslanik. Ostanu Ostanovnika dženneta nastavlja tajac. Ulazi sahabija, svi gledaju u njega. On ne zna. Šta biste bili vi voljeli? Da ste odovi. Allaha molim da budemo. Jer nam robovanje ne koristi. Ne možeš ni robovati Allahom ako se nisi okiti ovim plemenitim poslaničkim osobinama. Balan, balan. Ne možeš. Kako ćeš pustiti suzu i straha od Allaha, a niš da oprostiš? Kako ćeš pustiti suzvati i škrt? Ne mogu, ne može oko nazor plakat. Tako, srce plaće. A oko samo potvrdi. A duša rekne. Zašto? Ja imam nefsu mutme inne. Irđi ila rabike radije te mardije. A ti o dušo smirena. Uđi u džennet moj. Je tako? mi kaže da je zadovoljan takvom dušom. Kojom? Smirenom. Pa je ovaj Asaf svaki put za njega je ovaj poslednji rekao i ovaj ga slijedi. Kaže, u svemu sam te pratio. I kaže, ja na vrata za mene ne kaže tako za tebe opet. Tako ti je laka, ćeš mi reći. Šta je to što ti imaš kod sebe? Pa je za tebe rečeno, kad god ulaziš, sad će ući jedan od stanovnika dženeta. Ovaj se, kaže, ne znam, nisam nešto da postim puno, da ovo imam, na tako to što imam. Jedino, kaže, moguće da je to. Ja, kaže, nikad nisam na veće legao spavat, jer hoću da mirno spavam, hoću da mi je lijepo. Neću da me pritisti valjaju i da me šetam kola, da mislim ružno o muslimanima. Hoću da sam miran. I kaže, ja, kažem, gospodar moj, ja halalim svim muslimanima kogod mi je što uradim. Jedino kaže rad toga da nije. Ali ovo halalim mora biti iskreno. Je tako? Ne možeš lagat. Jesam ja halalio, ali opet. Čim se prva prilika ukaže, eto ga opet. Ne, ne, ne. <clears throat> I gledajte, vraćo moja, zašto smo u ovakvom stanju? Govorim globalno. Pa između nas, rasjep. Nećete na Facebooku i na internetu naći Petra i Mitra. Nema. Samo su Mohamedi, Ebu ovaj, Ebu onaj. Ti si kaže Kjafir, ovaj kaže ti si Novotar, Ona kaže ti si Haridija, ti si Murđija. Copy paste, šejh Google. Tras, samo deri ajete. Ajeti koji su na munafike, on govori vratom muslimanu. I rasprave. I rasprave. E to nas je dovelo do ovde, braćo moja. I federalna televizija. Šta kaže ona zločka, ona plava, to je tako. Jesi vidio sino šta kaže na televiziji? Jesi ti vidio šta kaže Allah? Jesi otvorio? Ovde je naš život. Ovde je naše zajedništvo i snaga. Je tako? Pa pogledajte kako je Allah dao da zbog naših neiskrenih nije taj srca, cijepamo se na stotine strana. Na stotine strana. Ona je bi da bude parlamentarac, ona hoće da bude demokrata, ona hoće da bude policajac, ona hoće da bude tužijac, kaj biće ti bolje kad ja budem policajac, <laughs> nemoj živio. Nemoj te lepote, toliko mi lepo. A ja mjesto tri puta pendrekom udar ćeš me samo jednom. Ubio bi ti mene kad moraš. Nemojte, braćo, Hajmo svi krenuti Allahu azzeveđel. Vidit ćeš kako se onda lijepo živi, jednostavno. I šta me onda briga, ko hoće, ko neće. Ja hoću sebi džennet. Kada bi svi ljudi došli na sudnji dan da kažu da se za mene zauzimaju džabaje. Ne može. Tamo ćemo mi jedan od drugog, braća moja, i te kako uzimati. Ali blago onom, ko se okoti, okiti, halalite, ko se okiti ovim osobinama kojim za koje uzvišeni kaže nastojte zaslužite oprost i džendet prostran koliko nebesa i zemlja uvidjet il mutakin pripremljen za one koji se Allah pa i uzvišeni opisuje koji su to za one kad imaju i kad nemaju daju zatim kad pogriješe prema sebi i prema drugima tako oproste sjete se Allaha zatim koji sržbu savlađuju i ljudima praštaju zatim Kaže oni koji kad se sjete svojih grija zamoli Allah za oprost. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ulaike jazahum magfiratum magfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajru al-amin. Kaže ni čeka džennet. Čeka. Ovo ulaike znači čeka i džennet. On je šta? Spreman. Spremno ti jedan kroz jedan. Gledajte muslimana danas, gledajte nas. Ka, ne daj Bože da je džennet tvoje ni moje vlasništvo. Ja rab. Ja rab da je u gruntu na meni. Ili u katastru. Ma što bi ja, ma ne bi dao nikom. Šta je ovo sa nama, braćo moja muslimani? Šta misliš da je grunt na tebi džennet? Zadnji koji će ući u džennet. Ili bolje rečeno, prije ovoga da vam kažem, da su katovi džehennema, dole su monafici, Karun, Faraon, Ebu Džehl, Hutame, Sekar, Vlašije, džehennemski katovi, a samo džehennem, tu su samo ko? Mu? Muslimani. Muslimani, braćo moja, iz umeta Muhammed, ali salatu wasalam, muslimani koji su došli sa velikim grijesima. Pa moraju odgoriti u džehennemu da bi ušli u džennet. Muslimani, braćo, kakav petar i mitar, njemu se nema šta obračunavati. Pravo džehennem, širk. Ko će dobijat listove? Ja i ti. U strahotama sudnjega dana, kada budemo stojali i pružali ruke, u koju će doći daftar, a na njemu piše sve zapisano, tog i tog dana to, tog i tog dana to, Jahannam. Jedino Allah neće dozvoliti da vatra prži mjesta koja su, kojima su se uzimale abdest. Čela, lice, ruke, noge, tako dalje. To neće vatra smije dirati. Osobine dženetlija, braću moja. Pa zadnji koji bude ulazio u dženet, razgovarat će Allah subhanahu ta'ala sa njim. Pa će Allah početi ga, da ga kori. Robe moj, sve sam ti dao. Jelo, pilo, spavanje, sve si dobio. Oči, slu, vid. Zar se nisi stidio mene? Zar nisi tad i tad radio taj i taj grijeh? Zar nisi uradio to i to? Zar te nije bilo stid mene, gospodara svjetova? Meleka, kako te nije stid? Pa će ovaj od stida od Allaha početi malo ne da se topi. I reći će gospodaru moj. Ja nisam činio grehe što sam mislio da ti moji grijesi mogu naštetiti. Nego sam se nadao da ćeš mi oprostiti. Jer ti si milostiv. Allah će mu reći, istinu si rekao. Istinu si rekao, zaista je moja milost. Prvladava moju srđbu. O, braćo muslimani, neka vam milost satari srđbu. Ugasite je! Ako hoćete da se vama smiluje, pa će Allah reći, meleki, uvedite ga u džennet. Zadnji, nema više. Allaha molim da budemo od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ono što se nama dešava jeste, braćo moja, jedan od glavnih uzroka zašto se između sebe koškamo jeste mržnja. Sad ćete reći kako znaš. Ono što mi činimo nepravdu jedan sprem drugog uzroke mržnja. Rećeš kako znaš, ne znam, ja zna Allah opisao naša stanja. Kaže uzvišeni, ja uledinu amenu, kunu, kao vamine, lila i šuhedaj bil kist. O vjernici, izvršavajte dužnosti prema Allahu i budite pravedni. To je svjedočite pravedni. Pa kaže dalje uzvišeni, dajte sad. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَا إِلَّا تَعْدِلُ I nemojte da vas mržnja koju prema nekim ljudima osjećate navede da budete nepravedni. Jel vidiš kako znam, odakle znam da mrziš? Čim činiš nepravdu? Bilo kome. Ovaj ajet je objavljen, znate, povodom koga? Povodom, braću moja, shaba, koji su malo nagjeli da čine nepravdu kome? Čafirima. Mekanskim mušicima. Židovima i tako dalje. Povodom njih Allah objavlja ovaj ajet. Nemojte da vas mrža koju prema nekim ljudima osjećate. Navede da budete nepravedni. Pa kad činiš nepravdu bratu muslimanu, odakle ona došla? Ja njega kaže volim. Ali, ali ne, ne, ne. Što lažiš da ga voliš, volim? Što lažeš da ga voliš? Kada imaš sebi dragu osobu, tvoja vomen, na primjer, tvoja žena, ili ne znam, prije, navodim primjer, u džahilijetu imaš neku djevojku, tu je čokolada samo ti, i love ju, je tako? Evo je, ja ti kažem, bolam, vidio sam ti je silo drugom, marš, mojim pričat, ja nju volim, Ama vidjeli smo je, pa ti govori jedan, drugi, treći, ne daš ti na njemu ništa. Džaba! Zašto ne daš? Zato što je šta vo, voliš. Zato što je voliš. A kad dođe za neku koju niti ništa, kada još još to onaj takavaš. Zašto? Ništa prema joj ne osjećaš. I kad ja kažem za brata, a, A ti kažeš, ja hodnik, šta, Allah mu se smilovaj, šta ćeš? A šta je rekao, šta je Jeste, jeste, jeste. Ja, uf, vidiš ti dok nam. Nemoj me ovako volite Allaha ti uzvišenog. Nego moraš mu reći, šuti. Šuti, nemoj, ima on kod sebe valja nešto dobro. A svakom muslimanu ima hajra, braćo. Više nego šerra Allahom se kune. Kune ne prevladava šer kod muslimana, nego hajde. Ako je malo potrko, stani. A ne, ja njega, zašto ovako reaguješ? Zato što ga ne voliš. Jer da ga voliš, ne bi. Kaže Ajša radijalahu anha. Šta će ti, kaže Safija, tako mala, niska. Ovo je u arabskom ruganje. Kaže njoj poslanik, kaže Svetoslav, o Ajša, O Ajša, rekla si tako krupnu stvar. I riječ. Kad bi pala u more, zatrovala bi ga. Znači, samo jedna rečenica. Mala, niska. More bi zatrovala. Jara bi šta smo mi zatrovali. More, vasionu, ptice, ljude, mačke, mjesec. Sve, sve smo mi zatrovali. Ako ovo truje more, u nas nema ništa za napice. Sve zatrovano. I onda nam se to vraća ako bumerang. Mala, kaže, da je pala u more, zatrovala bi ga. Sve bi pomrlo. Toliko je snažna ta tvoja rič. A kod nas krnjavi, šopavi, crko da Bog da, proklet nek je. Allahu ekver, odakle ti ovo došlo? zaglavio, zaglavio, proba izvat, ne ide, pusti ga. Šta te briga dalje? Nisi ti došao da vršiš doktorske disertacije nad ljudima. Ona je kjafir. Ona je ono, kaže ime, prvo te pita šta misliš, kaže ovo. Što me to pitaš? Ako ga ne tekviriš, kaže ja onda i tebe tekvirim. E budala jedna. Blago tebi. Blago tebi. Šta ovo dovede do ovog stadijuma, vraćamo moja, naši grijesi? Zato teško možemo stati. Jedan uz drugog. Zato čim se rastanemo, poželimo da se ne vidimo više. Umjesto da bude obrnuto. Da poželiš brata. Di si bratu? Pa ga zagrliš, pa mu se nasmiješ. Izvadiš mi sva. Ja bih smila, miris, drži. Hajmo na kahu. A nije, nekaj nemoj mi njega spominjati, molim te kad nemoj mi ni njega spomenuti. Pa koga ćete spomenuti? Ima liko da ga mogu spomenuti. Ti najbolji. Onoga momenta kad vam vaše duše kažu da ste vi dobri, vi ste propali. Kad vam duše na, počnu vas nagovarati da ste alini, da smo daje, da smo ovo, da smo ono, i mi to privatimo, kaže, evo ide še, ja ono se ispršim. Ona bez 200 maraka priči. Bombonjere, košulja, plata, I opet kad ja kažem pogrešimo da bude tako. Neće biti tako. Zato vraćamo ja sebe i vas savjetujem. Manite se ogovaranja. Manite se neprovjerene informacije. Zaista kad bi imao, bio u da zabranim internet, ja bi ga oharamio 100%. Ja bi uvijel kazne 300 godina zatvora za ono ko samo enter stisni. Copy paste 20 godina. Zabranio bi ga. Ovo je naš, braćo moja, neprijatelj. Možda grešim. Imam pravo na ovaj štijad u smislu, ovo dunjaluk. Ali tako mi je la, moje mišljenje. Ovo nas ukopa. Onaj govori, ono, onaj, nikad službe, nikad im lakše nije bilo rad. Toliko smo im olakšali, buđe da je to čudo jedno. Pa bratu kažem, nemoj mi bolan govor šifrovano. Hoćemo, kaže, sutra ono, Ma šta sutra ono, dok ti kažeš, dok ja objasnim šta je ono, ja pet sati u istrazi prove do bola. Ono, idemo na ražanj. Klat ražanj, nećemo sutra klat. Halo! Internet, braćo moja, rastavi brakove. Rastavi muževe od žena. Uništi zajednicu. Kažu, ima u njemu hajra, džede, vidi, džeste, džede, daj da ga vidim. Slušam, kaže, ders, i mašala. I ne treba nam više nikog. Amo sebi samo napraviti priče, knjigice i sliku šija i evo ga. Nije, braćo moja, tako. Tako vam je Allah, ovo je prvi uzročnik svih naših problema. Od Sirije, Afganistana, pa čitavom svijetu. Sve smo mi ovo napravili. Copy, paste. Evo ga. Iza Facebooka javlja se onaj, javlja se onaj. Kad se ja, kaže, vratim u Bosnu, kad ja njemu glavu osjećam nemoj na živ bio brant, koliko babo prije kad se udara sa sinom. Pa Ovo ovaj je nabije babu, što se okaje, nemoj, ba, nemoj, nemoj, a babo, ajmo, kaže, ovaj se ne šali. Osta babo bjen. Nemojte, vraćo moja. Manite se glupi razgovora. Uzimajte Kur'an u ruke. Pa će Allah zbližiti vaša srca. Neka vaše duše krenu prema Allahu. Tu ćete se naći. Namirisaj. Uzmite sunnet. Gdje je suza? U dva sata prolivena za Allahom. Gdje je? Ha? Ima li je? Ima li neko da je ustao i da zatražio gospodara? A tako mi Allaha, samo Allah može izvući iz ove situacije umet. Samo Allah i molim ga da to tako bude. Od Sirije pa nadalje. Jer su nas naši grijesi rasturili. Uništili. Ufatio nas nekakav čudan Hamas. Zato sprečavajte, braćo moja, u startu. Nemojte se razjedinjavati. Nemojte se cijepati. Nemojte okretati leđa jedni drugima. Nemojte ogovarati. Ne dirajte čast jedni drugi. Budite Allahovi robovi braća. Kaže vam poslanik sallallahu alaihi sallam. I onaj ko osjeti kad voli nekog u ime Allaha. Znate koja je nagrada? Znate li koja je nagrada kad se dvojica zavoli u ime Allaha? Allahom se kunem džennet hlad arša, dvojici koja se zavolila u ime Allaha. Jeste li našli sebi jednog? Ima liko Da si ga našao u sebi. Da kupiš ljubav. Da ga pridobiješ, da se zavolite. Lakše je mrzit. Koliko mrziš? 300. Koliko voliš? Ne znam nija. Kakve su ovo osobine? Osobine sa interneta, sa federalni, sa BHT. Sa BHT sa ovaj, sa ona, jes me briga šta kaže Radončić, ne zanima me. Politika, pa naš narod, ovom našem narodu je dosta politike. Do ovde više. Nemojte ovaj jadan bošnjaški narod irat, pustite ih vraća. Nemojte im se turat, nametat, njima je dosta govora, hoće i djela. Potavši djedu poremenu, djedo kako si, se na spavu, dosta. Pruži mu nešto, ponesi mu drva, dadni mu bananu, ne znam nija. Nemojte Danas govor ne pije vode. Ne pije vode, braću. Ovo narodu je do ovde svega. Ako i mi ne ponudimo ništa, kuće se okreni. Jedni preti drugi, je tako? Nemojmo ovo dozvoliti. Izađite među ovaj narod. Dobar je ovo narod. Može se u njemu naći hajra. On se jedino osvijesti kad zaškripi, jel šta ćeš? Je tako? Naši su, salema su. Ukazujte na dobro odraćajte od zla. Ali nećete moći dok ne budete zajedno, dok se ne budete voljeli. I dajte ovu ljubav i drugima neke osjete. Vidio sam danas, ako se ne varam, jedan od braća je došao prvi put, klanja, ako, se, ako sam dobro primijetio. Gledajte koja je to blagodat. Možda ne klanja prvi put, ne znam, ali mi se učinilo, je tako? Gledajte koja je ovo blagodat. Ima li Allah višta draže od toga? Ha? Kad, Allah, kad se neko pokaje, Ima li Allah višta draži? Nema, braćo moja. Blago tom, brat. Blago njemu. To su možda, možda će se nekad sjećat moji riječi, ovo su mu najbolji trenuci u životu. Sežda Allaha radi. Kajanje te oba za sve grijehe. Najljepši momenti. Pa nemojte škrtariti. Allaha molim da pomogne islam i muslimane, da nam oprosti naše grije i sramote pokrije. da nas ostaje u dženetu sa poslanicima šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alemin. Hvala.